que me llamaste. Te estás acordando de mí, de cómo te comía. No te hagas el orgullo, ya nadie te supo hacer feliz. Eh, su cara como Shia. Quería grabar la por favor, dime sextape. Tú eres mi puti, manda fotos y puti. Si quieres que te chinguemos, Chucky, la llevo de gira mame en la rutina, le puse aceite, sabor tutti frutti, yeah, yeah. Tú eres mi puti, manda todo el puti, si quieres que te chinguemos chuki, la llevo de gira, pa' que lo mame en la rutina, le puse aceite, sabor tutti frutti, yeah. Me pide con el sabor tutti frutti para ponerse caliente, tú eres una loquita y un demente, chingamos en el balcón y saludaba a la gente, la noche se presta por las que mienten, hoy va a ser tu día de sueño no sale ileso, sorry Yo te quiero mandar fuego y no por history Usa mi bicho flow, Toy soy story, El vecino escucha ahorita y llamo a la poli Sorry, yo te quiero mandar fuego y no por history Usa mi bicho flow, Toy soy story, El vecino escucha ahorita y llamo a la poli Tú eres mi puti, manda foto del booty. Si quieres que te chingue en modo chuki, la llevo de gira pa' que lo mames la ruti. Le puse aceite, sabor tutti frutti. Yeah, tú eres mi puti, manda foto del booty. Si quieres que te chingue en modo chuki, la llevo de gira pa' que lo mames la ruti. Le puse aceite, sabor tutti frutti. Ya al hotel, dile que llegamos tarde, no quiero estrés. Quemando la cherry con mi y va bien, no permito que baje mi energía cosa mía. Esto de estar caliente si es cosa de los dos. Todo el día no quiere que le pongo. En el suelo de rodillas para una oración. Está diciéndome como si fuera su Dios. Oh, sorry, yo te quiero mandar fuego y no por story. Usa mi bicho flow juguete, estoy de story. Yeah, el vecino escucha grito y llama a la poli. Sorry, yo te quiero mandar fuego y no por historia. Usa mi bicho flow juguete, estoy story si no escucho ahorita y llamo a la poli. Tú eres mi puti, manda fotos del puti. Si quieres que te chinguemos chuki, la llevo de gira pa' que lo mame en la ruti. Le puse aceite, sabor tutti frutti. Yeah, yeah. Tú eres mi puti, manda fotos del puti. Si quieres que te chinguemos los chuki, la llevo de gira pa' que lo mame en la ruti. Le puse aceite, sabor tutti frutti.